Chant spes a gaus chervez me rante to ar lanne Hag e meus Ur main djuen dle an dor avet chemensen. Je te wal, me garhe mes skruwe her ou lehir glir, ridain. Ur lehir glir Peureg ne reer tchen an drasen ou tchen an. chod mi veha an arved me skritur, ou na fer lui yede. Je le a petra fota dor e laken ar ou lehir di han. Peure le her hat skriwein ar peir mez lakei dama Ma, gotet, hant de dapet me daou